Pirmoji kronikų knyga, 21 skyrius. Šetonas pakilo prieš Izraelį ir sukurstė karalių Dovidą suskaičiuoti tautą. Dovidas įsakė Joabui ir kitiems kariuomenės vadams. Eikite, suskaičiuokite Izraelitus nuo Beršebos iki Dano ir praneškite man, kad žinočiau jų skaičių. Juabas atsakė, tegul viešpats prideda prie savo žmonių šimtą kartų tiek, kiek jų yra. Argi jie visi, mano valdove, karaliau, nėra tavo tarnai? Kodėl, mano valdove, to reikalauji? Kodėl nori užtraukti Izraelių kaltę? Tačiau Juabas turėjo paklusti karaliaus žodžiui, Todėl Joabas išėjo ir perėjęs visą Izraelį sugrįžo į Jeruzalę. Jis įtikė Dovidui tautos skaičiavimo rezultatus. Izraelyje buvo milijonas ir šimtas tūkstančių vyrų tinkamų karui, o jude 470 tūkstančių. Tačiau Levio ir Benjamino giminių jis neskaičiavo, nes Juabui karaliaus žodis kėlė pasibjaurėjimą. Dievui tai nepatiko ir jis baudė Izraelį. Dovidas tarė Dievui, labai nusidėjau taip darydamas, maldauju, atleisk savo tarnui kaltę, nes labai kvailai pasielgiau. Viešpats kalbėjo Gadui, Dovido regėtojui, eik ir sakyk Dovidui, ką viešpats sako. Tris dalykus tau siūlau, pasirink vieną iš jų, kurį įvykdysiu. Gadas, atėjęs pas Dovidą, jam tarė, pasirink, ką nori, trejus bado metus, bėgti nuo savo priešų tris mėnesius, kai tavo priešų kardas persikėja tave, arba viešpaties kardą, marą, kuris siaustų krašte tris dienas, viešpaties angelui naikinant izraelitus. Nuspręsk, ką turiu atsakyti mane siuntusiam. Dovidas atsakė gadui, patekau į didelę bėdą, bet geriau pakliūti į viešpaties rankas, nes jo gailestingumas begalinis, negu į žmogaus rankas. Viešpats siuntė marą Izraeliui ir mirė Izraelyje 70 tūkstančių vyrų. Dievas siuntė angelą sunaikinti Jeruzalę. Angelui pradėjus naikinti, viešpats gailėjusi dėl tos nelaimės ir tarė angelui naikintojui, užteks, nuleisk savo ranką, Viešpaties angelas tuo metu buvo prie jebusiečio Ornano klojimo. Dovidas, pakėlęs savo akis, pamatė viešpaties angelą stovinti tarp dangaus ir žemės su nuogu kardu iškeltų virš Jeruzalės. Tada Dovidas ir Izraelio vyresnieji, apsirengę ašutinėmis, puolė veidais į žemę. Dovidas tarė, Viešpatie, aš įsakiau suskaičiuoti tautą. Aš nusikaltau ir piktai pasielgiau, o šios avis, ką jos padarė. Te būna tavo ranka ant manęs ir mano tėvo namų, viešpatie, mano dieve, o ne ant tavo tautos, kad juos pražudytų. Tada viešpaties angelas liepia gadui, kad jis sakytų Dovidui eiti ir pastatyti viešpačiui aukurą jebusiečio ornano klojime. Dovidas nuėjo pagal gado žodį, kurį jis kalbėjo viešpaties vardu. Ornanas atsisuko ir pamatė angelą. Jo keturi sūnus kartu su juo pasislėpė. Tuo metu Ornanas kūlė kviečius. Dovidas atėjo pas Ornaną. Jis, pamatęs ateinantį Dovidą, išėjo iš klojimo ir nusilenkė prieš jį veidų iki žemės. Dovidas sakė Ornanui, parduok man klojimą, kad pastatyčiau aukurą viešpačiui. Parduok man jį už deramą kainą, kad nelaimė liautusi tautoje. Ornanas atsakė Dovydui, mano valdove, karaliau, imk ir daryk, kaip tau atrodo tinkama. Jaučius deginamosioms aukoms, kulimo įrankius malkoms ir kviečius valgomojai aukai. Visą tau duodu. Karalius Dovidas atsakė Ornanui, ne, aš noriu pirkti už deramą kainą. Aš negaliu imti viešpačiui, kas tau priklauso, ir aukoti deginamąją auką, kuri man nieko nekainuoja. Dovidas sumokėjo už tą vietą 600 šekelių aukso. Po to Dovidas pastatė aukurą viešpačiui, aukojo deginamasias bei padėkos aukas ir šaukėsi viešpaties. Jis atsakė, pasiūsdamas iš dangaus ugnį ant deginamosios aukos aukuro. Tada viešpats įsakė angelui ir jis paslėpė savo kardą. Kai Dovidas pamatė, kad viešpats jį išklausė jebusiečio ornano klojime, jis ten aukojo Viešpaties palapinė, kurią Moze padirbdino dikumoje ir deginamųjų aukų aukuras, tuo metu buvo Gibijono aukštumoje. Dovidas, bijodamas viešpaties angelo kardo, negalėjo ten pasiklausti Dievo.